Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Sfântă Marie, Sfântă născătoare de Dumnezeu, Sfântă Fecioara Fecioarelor, roagă-te, roagă-te pentru noi. Maica lui Hristos, Maica Bisericii, roagă-te pentru noi mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Sfântă Marie, Sfântă născătoare de Dumnezeu, Sfântă Fecioara Fecioarelor, roagă-te, roagă-te, roagă-te pentru noi. Sfântă Marie, Sfântă născătoare de Dumnezeu, Sfântă Fecioara Fecioarelor, roagă-te pentru noi!